Воред да преминеме кон денешната тема. Ако се секавате, минатиот пат темата носеше наслов изгубени прв дел. Денеска изгубени втор дел. И последен. Че значи, нема да биде налик на некоја од сериеве, изгубени или други. Нити ќе има втора, трета сезона, Чи значи, прв и втор дел. Првиот дел зборувавме за изгубениот син, блудниот син, помладиот син, бунтовниот син, огалениот син, ќе кажам, помладиот, нели? А овој пат ќе зборуваме за постариот. За оној кој што навидом не е ни бунтовен, туку е послушен, работи на имотот на таткото. и се што ќе му се заповеда се прави, како што треба. Но, да се подсетиме прво на контекстот. Лука 15 глава е параболата за која што збруваме. Имало причина зашто Исус ја кажа оваа парабола. Да се подсетиме на контекстот. Еве први стик, читаме од 15 глава Лука. Се приближуваа кон него сите цариници и грешници за да го слушаат. Интересно. Први имаме една група, во првиот стих спомнати, цариници и грешници. Се приближува одеа по Исуса, сакаа да го слушаат. Што е тоа што ги привлекувало грешниците кон Исуса? А фарисеите и тогашното свештенство биле некако одбивни кон народот и кон истите тие грешници. Ој некако поинаку зборувал, нешто поинаку проповедал. Само се подсетиме на контекстот 14 глава Лука, замислите си после вакви одговор на Исус, го следи мноштво. 14 глава Лука, од 25 стик, со него одеше многу народ, и тој се заврати и им рече, нешто слично како Јован 6 глава, да речеме, го следи мноштво, иако тогаш најадени, Значи, малку поинако е, поинаков контекстот. Како и да е, го следи мноштото и тој им се завртува и вели, вели, ако некој дојде кај мене и него намрази татка си, мајка си, жена си, децата своји, брајката, сестрите, па дури и душата своја, тој не може да биде мој ученик. И кој не го носи својот крст, не води по мене, не може да биде мој ученик. И после овие зборови, останува големо мноштво. Грешници, цариници го слушаат, односно одат по него, сакаат да го слушнат што има да каже. Интересно е. Гитоа, ако обратите внимание на еден друг дел од 14 глава, Исус кажува една парабола со која што веројатно и вдахнал надеж на овие луѓе, кои што веројатно немале надеж, грешниците, болните, страдалниците, па цариниците, да не зборуваме, едни од најомрзените до тоа тогашно обшество, биле тргнати на страна, никој со нив свештенството не комуницирале, тие се грешници осудени на пропаст. Меѓутоа Исус овде кажува една парабола за човек кој што организирал голема вечера, па не дошле оние кои што биле поканети, па човекот им рекол на слугите своји, одете на раскрсниците и се ќе најдете таму соберете, да се наполни мојата куќа. Време е за радост, за славење, вечера. Ова е нешто кое што веројатно им дало надеж на грешниците и тие го следат. Но не само тие, има уште една група кои што го следат Исуса, колку сакале, колку не сакале да го слушаат, колку сакале да го слушаат само за да дебатираат, тоа се фарисеите и книжниците спомнати во вториот стих, каже што се вели дека тие не го дува. И што велеа? Овој прима грешници и јаде со нив. Не сакајќи во својато негодување тие кажале една величествена вистина, мислам, тоа е суштината на Евангелијата. Па Господ дошол ради грешниците. Господ дошол да ги прими грешниците. не На друго место Истос каже, јас дојдов за болните. Лекарот е потребен на болните, за грешниците, а не за оние кои што се праведни или сметаа дека се праведни и немаат потреба од покаяние. И сега, во овој контекст, Исус ќе каже три параболи поред, одржувајќи една убава лекција и до грешниците, затоа сакале да го слушаат, токму поради пораката која што е овде и на многу други места, а и убава лекција до оние вторите, фарисеите и книжниците. Прво, не сите овие параболи Исус оставил една прекрасна слика за Бога, кој е Бог и каков е Бог. Дали забележуваме? Не само дека, ево, првата правола изгубена, имате 100 овци, од кои што едната е изгубена. И а, колку и да го ставаме акцентот на овцата, меѓутоа, нели, нормално сакал Исус да поентира тука, да каже кој е изгубен, кој не е и како треба нели да се најде изгубениот, меѓутоа, кој е тој што ја, што ја бара овцата? Кој е тој што повеќе пати во случајот? Да, овцата е, овца како овца, знаете, може и мислам, не може да чувствува, нели, ама животно, изгубено, не знае како да се врати, ама собственикот, ова е пастирот, вистинскиот пастир, и те како болува за таа една овца и се гледа од постапката. Че ги остави другите 99, ќе тргне по таа една, која што е изгубена за да, со цел ја најде. И кога ќе ја најде, огромна радост. Ете, тоа е вашиот Отец Небесен, сака Исус да им каже. Потоа во вториот случај, со жената која што изгубила паричката. Исто од 10, па една изгубила. Вредна, да. Видете ја заложбата неизина, ке измети секе превртен из куќа. Загрижена е за изгубената паричка за да ја најде. И кога ќе ја најде, повторно радост. Повторно го гледаме карактерот Божи овде. Е, ова е упатено до грешниците, од една страна, Да им каже дека иницијативата е Божја. Вие може би сте тргнати на страна, меѓутоа, Бог е тој кој што тргнал по вас, Бог е тој кој што ве бара да ве најде. Не е се загубено, има надеж. И третата парабола со синот, првен помалиот син, забележувате овде, интересно е, можеме тука многу работи да кажеме, меѓутоа, и те така како е загрижен, отецот, таткото, затоа што постојано чекал, постојано го очекувал, постојано мислите му биле кон помладиот син кој што отишол, како што отишол во далечна земја да ги испотроши парите, да живее живот под наводници, ослободен од сите закони кои што биле дома во домот на неговиот татко, сметал дека тие закони се пречка, тие заповеди се пречка за неговата среќа, кој што денеска христијаните мнозина смета дека законот е пречка за нивната среќа. Па ќе му најдат чара некако на законот. Не е тргнал таткото да го бара и сега може да запрашаме тука зошто. Па тој знаел како да се врати. Вред, тоа е значи, само хипотетико. Во ред. Да, ја почнам веќе тоа да го кажувам, благодарам. А, и нешто друго. Штом побарал синот да му биде даден неговиот дел, таткото не се спротистил, веднаш му го дал. Кажаш ми натиот пат. Бог ја почитува вашата слободна волја. Прво. Второ. Таткото сигурно најдобро го знаел својот син. И овој син, не туку така од небо му дошла идејата, дај ми го ти имотот мој, мојот дел, па јас. Туку, веројатно тоа незадоволство кај него трајало предходно, знаете. Тоа тлее, тлее се дојка не, не избувне. Таткото многу добро го знаел синот свој и знаел дека е залудно ако иде го бара, па го моли, па. Знаете, некојаш не помага тоа. Зошто? Затоа што синот чувствувал бунт во себе, се побунтувал кон законот, кон заповедите, кон прописите кои што ги имал тој дом. Не можел да издржи веке. И немало фајде ако таткото оди по него во моли, току оставил, знаете, тоа тој најпаметно зависи. Ние многу и не знаеме, може би, состојба на некого, меѓутоа како и да е, Господ овде представен, значи преку таткото, таткото многу добро го познава својот син оставил за да се изнаслучуваат некои работи, а тој секако дека делува. Отецот не не остава. Тој делува во нашиот живот. Па дури еве, во ситуација економска криза се случила, младиот син, по младиот син останал без пари. Се нашол во оскудица, се нашол меѓу свините, евреин, замислете. Колку ниско паднал. Ама тоа, тоа било клучно, ако гледате од текстот, што го освестило. Е, некојаш треба така. Таткото спрема синот, ако е бунтовен, ако не слуша, остави го животот, треба да го научи. Нити мојот шамар, нити мојот збор, ама животот ја го шамара, и ако ја научи таа лекција, увере, тако не. Некојаш е така. Тоа е моја размислување, не мора да се сложите. Како и да е, застававме кај, значи, зборуваме за тоа, која е сликата на Бога. И да се подсетиме само каков бил дочекот и покрај сето тоа што го направил помалиот син, каков, како бил дочекан. Таткото не чекало далеку, го примете, вика, и тргна, го прегрна, го исцелила, затоа што се вратил жив и здрав, иеко парталав, иеко, како што кажа минатиот на тој пат, може би заминал со мотор, со Rolls Royce, кој знае со прстење на рацете и полн джеп пари, меѓутоа се враќа Парталов никаков. Таткото не, воопшто не обрна внимание на тоа, битен му е синот. Кој што пак видовме спремал говор дека за син не е достојна, ама барем меден од најемниците да биде не. Син е син, не може да биде најемник. Многу битно нешто. Не смееме да го изгубиме од видот нашиот идентитет. Ние сме синови Божи. <sighs> која друга цела е имал Исус овде? Да, направи контраст, споредба меѓу тоа какви сте вие, сега ова е упатено до фарисеите, како вие се однесувате, а како јас, односно мојот отец се однесува кон грешниците. 15 глава Лука, 7 стих. ова кога е најдена загубената овца. Ви велам дека, так, дека така и на небото ќе биде поголема радост за еден грешник кој се кае отколку за 99 праведници што немаат потреба од покаяние. Овчарот, таткото, нашиот небесен татко е радосен и за една душа кога се кае. Поголема е радост од колку за оние 99 првенци кои што немаат потреба од покаяние. Кои се овие 99 кои што немаат потреба за покаяние? На кого алудира овде? Па на таа втората група, фарисеите. Но, еве контрастот, во 28 стих, од 15 глава, ова е она како изреагирал постариот син, веќе Почнеме навлегуваме во тој дел. Откако слушнал дека неговиот брат се враќа, се вратил, и гозбата е во негова чест. Во чест неговото враќање, тој се налути и не сакаше да влезе. Исус сака да, да, да, да, да им направи споредба. Еве какви сте вие спрема грешниците, еве каков е мојот татко. Тој доде заради грешниците. <clears throat> Уште еднаш сликата на нашиот Господ, дали таткото заборил, не заборил, овчарот не заборил на таа овца изгубена, нити жената за паричката. Веднаш тргнала во акција, така и нашиот Бог. Штом греот настапи, веднаш тука беше спасителот. Има еден цитат од Елен Вајт, мислам натата полка дека го читавме. И приемот е величествен. Огромна радост, поука, пак е повторам, и за грешниците кои што го слушале, цариниците, и за фарисеите од друга страна, кои што покажале сосема поинакво однесување. Овој прима грешници. Забележите го тоа. Овој прима грешници. Што кажал со други по постариот син? Па како можеш да го примиш овој грешник? Истина. Тоа е слика и прилика за фарисеите. И сега сите се радуваат, но тој еден одбива да се радува, да присуствува на, во овој момент. Зошто? Еве да прочитаме, значи целиот дел ќе прочитаме сега од 25 стих понатаму за што се однесува на стариот син, односно по стариот син, значи од 25 до 29 стих. Не целиот. А по стариот негов син беше в поле и на враќање, значи беше на работа, како и секогаш. Редовно ги извршува своите обврски послушен. И на враќање кога се приближи до куќата слушна песни и игри. И тогаш повика еден од слугите го праша што е ова. А тој му рече, брат ти си дојде и тат, татко ти закла згоено теле, затоа што повторно здрав го доби. Престе, згоеното теле е заклано и ова има свое, <laughs> свое значење. Згоеното теле, тоа е теле што се чувало за посебни пригоди. Тоа било посебна пригода. И тој се наоти не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше. А тој му одговори на татка си му рече, еве ти служам толку години и никогаш не ја прекршив твојата заповед. И мене не си ми дал нито едно јаре за да се провеселам со моите пријатели. Ова е постариот. Е сега, малку да... Ете, да ја уклучиме нашата мечта, нашата фантазија. Минат, предходно спомнав, не дошло ова туку така оваа ситуација. Постариот син, кој што веројатно секојаш бил на висина на задачата, од друга страна го гледал со презир помалиот негов брат, кој што веројатно не бил толку послушен, сакал да фаќе кривини, ова, она, И кој знае колку се гордел со себе си. Еве кој е тој. А види го неговиот брат. Нерани мајко, непослушен. Што се замислува тој? И дошло моментот кога овој фатил джадеш, викаме. Но, гордоста веројатно кај, кај овој другиот уште повеќе растела. Тоа, то, па тоа беше резултатот на... Ете каков е тој. Може би не му било сватливо зашто таткото тоа било приметливо, сигурно зашто таткото толку многу се променил откако помалиот син заменил, заминал. Тоа не му било сватливо, сигурно. Но се уште бил горд на себе. И сега ова било неверојатно изненадување за него. Не можел да свати вакво нешто. Тоа е секојаш исправен, тоа е секојаш во ред, нема потреба од кајање, не изгрешил ништо, што има да се кае. Надворешно ништо не, му фалело, меѓутоа тоа што било внатре, во срцето тоа е проблемот. Голем проблем. И замислете си, бил во ситуација да постојано бил обкружен со Божјата љубов, со љубовта на својот татко. И сите тие благослови можел да ги ужива. Но на крајот, овде која се случува ова вракење на неговиот брат, тој покажува голема неблагодарност. Па дури вели, ти мене ништо не ми даде, сега на него му го закла ова згоен од тебе. Неправедно е ова. Тој не заслужува такво нешто. Доека првиот, помалиот син имал проблем со законот, со прописите, овој има друг проблем. Кој е проблемот? Има проблем со милоста, со добрината, со љубовта на таткото. Не може да свати. Како може да го сака? Како може да го прими? Забележувате од текстот подолу дека Тридесетиот стих, а кога дојде овој твој син, нигде не го спом... не, не, не вели брат ми. За него тој веќе не постои, не е брат. Замислите си каква, каква е ситуацијата во која што се наоѓа по стариот син. Не е брат тој за мене. Не го сметам за брат. Ти можеш да и го примил назад за свој син. Јас, за мене брат нема да биде никогаш. Многу работи може да се каже тука. Да спомнеме. Од минатите проповеди. Служел кај својот татко цел живот, но не служел од љубов. Поседувал најемнички дух, како што се вели во списите од Елен се чувствувал како слуга, роб. Еве сеја пуката. Се допираме до пуката. Не мора да значи дека си некој отворен грешник, а да не бидеш роб. Има други ситуации. Можеш да робуваш на своите предрасуди, на, на било што. Бил послушен, држал се, вели, меѓутоа, дали е слободен? Вопшто не е тоа случајот. Наемнички дух. И затоа не можел да разбере, видите, постојано се споредувал. Тој постојано се споредувал со својот брат. Ако се цикавате на еден од цитатите од минатите проповеди, токму тоа се случува кај таквите, кои што имаат најемнички фарисејски дух, се споредуваат меѓу себе. Па јас сум подобар, па види го тој каков е. Се занимаваат со самите себе. Целосно себишни, целосно свртени кон себе. Дали заближувате дека ако стои Еве да можеме да ставиме јас, јас, јас. Неколку пати вели по стариот син, јас. Цело време ти служам тебе. Јас ова, јас тоа, а ти ништо. Ти не можеш мене да ме разбереш, татко мој. Ти цело време јас сум со тебе, ти мене не можеш да ме разбереш кој сум јас. Не свати кој сум јас, секојаш послушен. Овој прима грешници. Тоа е говорот значи, на овој постар син. Овој прима грешници. Не можел да свати како таткото може да биде толку благ, толку милостив. Дури не оставил ни синот и да се искаже, но го прегранал, рекол веднаш, најубавата облека, прстенот на рака, му го враќа авторитетот назад. Може би и ние денеска ни е тешко да сватиме да сватиме параболата од 20 глава Матеј со работниците во лозијето. Како тоа сите добиле по еден денари. Може би ни е тешко да го сватиме овој, овој а, текст, Ефесијаните 2 глава. Прекрасен текст. Не може да, да го испуштам, а да не го спомнам во контекст на ова што го зборуваме. Ефесијаните 2 глава од први стих. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи и греови, Помалиот син, што беше? Таткото вели, беше изгубен и е најден и беше мртов во своите гревови, сега оживе. И вас кои бевте мртви поради вашите престапи гревови, во кои живеевте некоја според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, односно на духот, кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите некоја живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, Ова е помалиот син. Во една поширока смисла сите тоа сме ние, кои што бевме некојаш таму во светот, живеевме развртен живот. И по природа бевме како и другите чеда на гневот. Тоа сме по природа. Но Бог, кој е богат со милост, поради големата негова любов, со која не засака. Чија е иницијативата? Зошто се, се случи сега таа трансформација и кај апостолите, и кај нас? Зошто се случила таа трансформација? Но Бог, кој што е богат со милост, поради големата негова љубов со која не засека, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживеа во Христ. Да, таткото чекал, меѓутоа делувал Че во духовна смисла делува преку Духот Свети на нашата душа, делува некојаш и преку неволи, за да не удри шамар, за да не освести, за да сватиме каде се ногеме. И не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус за своји синови, како и Исус, со наследници Христови. За да им го покаже на идните векови преоз, преизобилното богоство на својата благодат во добрина кон нас преку Исус Христос, зашто по благодат се спасени преку верата и тоа не е од вас, току дар Божије, не оделате за да не се фали некој. Ова не можел да го разбере по стариот син. Ова не може ден денеска мнозина да го разбере. Цело време се фали, се што му е на устата е пофалба, кој е тој, дека таткото не може сега исто да ги третира, односно дури помал е тој третиран од својот син кој што избегал па сеја се вратил. Прокоцкал се и струшил. И тоа да ве прашам едно, што мислите, во цела ова ситуација, ова парабола, кој, од кого е повеќе повреден таткото? Од кого повеќе го боли? Добро, ситуацијата нели, овој се вратил веќе. Тоа е знак на вистинско покаяние и примен назад, меѓутоа Дали го болело повеќе од тоа што заминало овој првиот, или оно е вториот кој што цело време е тука, покрај него, а видите како се однесува сега. Секој може да одговори за себе. Пазде, пијаницата, во известна смисла ќе кажам, си штети највеќе на себе, а може наштети и на друг, ако се качи во кола, па напред со вркајка. Блудникот си штети само на себе. Вика тамо, а, како беше стикот, значи, работите против своето тело. Така некако беше, не е битно. Но, само праведниот може на многу да наштети. Само праведниот дух, фарисейскиот дух, наемничкиот дух, голема штета прави. Големо зло е тоа. Дојка сите се радуваат Тој е лут, тој е незадоволен, тој не знае за радост, тој урива, ја уништува атмосферата во црквата. Затоа што постојано се споредува со другиот, па се смета за поголем од другиот, дека заслужува многу повеќе од другите. Пазите, ова е сериозен проблем, ова, ова мора да го решиме. Затоа што ако се секавате на една од предходните поуќи која читав цитат од Христови параболи, Цитатот гласеше дека Петар, кој што покажал исто најемнички дух, кога му се обратил на Исус и му рекол, чекај, ние се оставивме, се жртвувавме, што ние ке кјариме, сега што ќе добиеме, со тоа покажал најемнички дух. Исто како и постариот син овде. Тој, ако не се ослободи, и тој, и апостолите, и сите ние како христијани, од тој дух, нема да биде во состојба да го однесе Евангелието, радостната вест до другите, затоа што него не сваќа како прво Евангелието. Забележувате на таа радост, на таа веселба, доаѓа по стариот син и вели, што е ова? И така и денеска христијаните велат, што е ова? Па тоа е Евангелие. Ете, тоа е. Исус доше, дојде за грешниците. Забораваме некојаш. И колку е страшен овој дух, ќе покаже и случајот со Каин и Јавел. Пазите, првото убиство се случува. Доаѓа дури до убиство. Зошто? Што му сгреши Авел на Кајна? Ама зато, само затоа што Господ погледна кон ја прими а, жртвата на Авел, а на Кајн не ја прими, Авел загина од раците на својот брат. Или колку е ова опасно, е, ќе читаме во Галатјаните, односно, па и не мора, Аде, ќе отвориме во Галатјаните уште малку, Галатјаните да четврта глава. Што имаме овде? Од робството на законот во слобода. Павле многу добро кажало и спомнува, ги споредува двата завета, Сина и со Агара и Новиот завет со Ерусалим, кој што е слободен, а Агара е робинка, па раѓа. Што раѓа робинка? Роб. Исмаил е роб, Исак е слободниот, поветување. И да не навлегуваме сега во таа тема, тоа е проповед самата за себе, мислам дека кога беше, дали беше лани тоа галатјаните кога имавме за проучување. Мислам дека многу добро да го поминавме. Но, сакам да дадам нагласок на овој стих. Че забележите, постариот син мисли дека е слободен, служи кај својот татко, татко му вели, абе се што е моје е твое, <laughs> нема потреба да бара, се е твое, меѓуто тој се чувствува како роб, слуга, наемник, проблем. И видите што вели во Галатјаните четврта глава, стихот е од 28, четврта глава 28 стих, Вие пак, браќа, сте како Исак. Треба да сватиме дека сме како Исак, чеда на ветувањето. Но како што тогаш, и секогаш, ќе кажам, оно што се роди по тело, го гонеше родениот по дух, така и сега. Зараме ова не е случај? Видите колко е опасно. Ако сте роб, а во црквата, во домот на својот татко, роб, најемнички дух имате, сметате дека <clears throat> морате да го заслужите спасението, вие утре ќе станете против својот брат, кој што е вистински оправдан, покајан. Не мора да има некаква причина. Тоа е големо зло. А што зборува писмото, вели 30 стих, истера ја робинката и синот неизен. Зашто синот на робинката нема да биде наследник, заедно со синот на слободната. Параболата не знаеме како завршува, односно сама Елен Вајд кажува, оста, остава а, а, Исус на слушателите и на денешните слушатели да ние ја довршиме параболата. Но треба да не е јасно дека ако ние сме постариот сини, ако останеме во таа состојба, во која што е завршува на некој начин параболата овде, тогаш не можеме да бидеме наследници. Пазите, овој отишел од дома, се вратил, се покајал, И ќе биде наследник. Ама вие сте цело време дома, може да останете, оста, останете без наследство. Значи, истерија Робинката и синот неизин, зашто синот на Робинката нема да биде наследник заедно со синот на Слободната. И така, браќа, ние не сме деца на Робинката, туку на Слободната. Не сме ослободени. И уште на крајот, не смеја да го испуштиме и ова, значи пак се враќам во Лука 15 глава, како на ова реагира таткото кон постариот син, кој што е слика и прилика на фарисеите. Како реагира таткото? Со истата милост, како и кон помалиот. Со истата милост. Што му вели? Синко, во другиот прел. вели, чедо, Тоа е не е исто сине или не, чедо, чедо, тоа е уште поблиско, поприсно. Сака да му каже колку го сака и него. Ти си секојаш со мене и се, се што е моје и твое. Немој да се чувствуваш запоставен. Е, сега, си земам за право за да додадам, немој да се чувствуваш запоставен во однос на помалиот твој брат. И тоа сега е моментот да се радуваме затоа што тој се врати. И вели, значи, но требаше да се зарадуваме и да се развеселиме, зашто оној твој брат беше мртов и оживе. Изгубен беше и се најде. Тоа е радосната вест. Завршува со радост, со веселба, со свеченост. А таткото е добар И таткото ги люби и отворените грешници, таткото ги люби и само праведните. А ние треба да се испитаме. Јас не мора да излезам од црква и да правам кој знае какви греови, за да бидам на крајот изгубен. Јас можам и цело време да сум во црква и со години, со години да едноставно сите гледаат на мене пример надвршно, нели? како служам, како сум добри, и сето тоа, меѓуто на крајот да испадне дека сепак јас сум бил во многу далечна земја и јас сум се изволкал во некоја друга као тамо со други свини, За жал. Значи Бог ги сака и грешниците и само Лекција и до грешниците и царевниците кои што го обкружувале Исуса и до фарисеите, оние кои што сметале дека се праведни и дека не им треба покаяние. И во цела ова парабола, на крајот има и трет син. Кој е третиот син? Имате прв, помалиот, имате постариот, кој имате таткото. Има уште еден син. Исус Христос. <laughs> Тој е синот без кого што нема спасение и за грешникот, и за самоправедниот, без Исуса, без Неговата праведност, без Неговите заслуги нема спасение за никој од нас. Нека му е слава на Бога за овие прекрасни стихови.